Eh, benvingudes i benvingut, benvinguts a les veus de la República número 53, o sigui, ja portem 53 xerrades, eh, déu nhi I res, aquest és un cicle de, de reflexió, de pensament crític, d'aprendre coses, de sortir d'aquí no? amb més, amb més informació i per poder tenir una opinió pròpia, és el que busquem en aquest cicle, i ja us he explicat abans, no? que centre és, és un centre cultural de gestió ciutadana, això vol dir que veïns, veïnes entitats decidim una mica la programació i, i amb la Elsa Cromines, doncs, eh, és amb la que, bueno, la, la, la, la, amb qui programem, no? juntament amb la comissió de programació, on, on compartim no? els interessos. I de fet tenia moltes ganes de fer aquesta, aquesta, aquesta xerrada, i tot va venir d'una conversa, com, com, tot, no? una birra, no? pareix una conversa i, hòstia, hem de fer unes veus sobre aquest tema. No? Va ser així, oi? I, i res, llavors, és un tema molt polèmic, molt controvertit, evidentment, eh, i en la presentació una mica, clar, sabem que el feminisme no? es troba en aquest dilema. Qui m'ho trec, eh? Perdoneu hi ha aquest dilema no? entre l'abolició no? i la regulació de lo que és el fenomen de la prostitució, és evident, i podem, ara podem dir doncs, quins són els arguments a favor de l'abolició i quins arguments són a favor de la, de la regulació laboral, però vaja, això, hi ha articles i periodístics sobre el tema, els que vulgueu i més, no? A periodístics i, i polèmiques i debats i tal. Però una mica l'objectiu és, més enllà d'això, que segur que sortirà, eh? segur, i, i escolta, pot sortir perfectament, és una mica entendre quina és la complexitat, no? la, la, el, aquesta cosa tan polièdrica de la prostitució, perquè eh, els que no ho coneixem, eh, clar, tenim uns, venim ja tan construïts socialment no? amb, amb, amb, sobre aquest concepte i sobre aquest fenomen, una mica de, ens convé a tots plegats una mica de deconstrucció, no? I, i llavors, per una mica per posar dades, perquè però, ara que dèiem això de l'estadística, una mica de dades, i, ostres, uh, i busques i dius, bueno, mm. són, la prostitució implica 40, mil, mil, 40 milions de persones, de les quals, tant el que he trobat, també confirmareu, no? 75, o sigui, 3 de cada 4 tenen entre 13 i 25 anys mou 186.000 milions d'euro, de dòlars a l'any, que per fer-nos una idea és com el PIB de Qatar o de Nova Zelanda. O sigui, mou, mou és un sector econòmic. No? Eh, però a més a més, la demanda del sexe remunerat per part dels homes, no? un 30% d'europeus acaba la seva vida i ha tingut sexe remunerat però és que aquí que Espanya és un, aquest 30% així a nivell europeu puja a 39%. En 40, eh? Sí, sí, eh? Vull dir que vaig bé, no?, amb les dades aquestes. Vale, perfecte. Llavors dius, doncs, bueno, o sigui que el, el fenomen marginal, marginalitzat, però vull dir, té una presència i probablement una presència que ens interpel·la a dones i homes Eh, I això té moltes derivades, no? les relacions de poder, les violències de, gen, de, de gènere, o entre les persones, el tràfic de persones, el tràfic de drogues, eh, l'accés als drets laborals, els drets socials, eh, també la creixent demanda de prostitució infantil, que, vull dir, que, bueno. I, i a més a més, i per això estan elles dos, perquè clar, tot això al final té una plasmació en el territori, per això el títol és Les fronteres de la prostitució. No? La Pilar, ara passo a presentar-vos una mica, no? la Pilar és professora de Psicologia a la Universitat de Girona, és coeditora d'aquest llibre que tenim aquí, que jo m'he llegit a trossos perquè no he pogut llegir-lo complet, però no? és una compilació de diversos articles, i, i justament l'article teu no? I, el del, i el del José Antonio, no? la Carita, justament estudia la frontera, que és la frontera entre els dos estats, entre l'estat espanyol i l'estat francès, no? el que és la Catalunya, la Catalunya Nord i tot, i tot aquest territori de l'Alt Empordà i és, a, a mi m'ha frapat molt no? com les coses, o sigui, analitzant un territori com es pot treure tota la complexitat d'aquest fenomen. No? Realment, bueno, a mi m'ha agradat molt, no només l'article, eh? tot l'altre que he llegit, o que he anat allò llegint amb tot el que he pogut. No? Llavors ella és, eh, és coautora d'aquest llibre i, i però bueno, i a més a més vens de l'estudi de la docència de criminologia, perquè tu no vas estudiar començar amb aquest tema, sinó que és un tema que ja ens ho explicaràs, eh? que t'has anat trobant i tens un enfoc feminista, reflectiu i crític amb el sistema social, no? cosa que bueno, també, sí, també sí, sí. I la Maribel la Maribel és directora ara mateix, no? És directora de Polítiques d'Igualtat i LGTBI a Santa Coloma de Gramenet, experta en polítiques eh, públiques feministes i de, de les violències patriarcals, i va ser cap de l'oficina, això que dèiem de LinkedIn, eh? cap de l'oficina <laughs> de política d'igualtat de, de la Universitat de Barcelona. Eh? De, amb la qual cosa tenim dues persones amb una llarga eh, trajectòria i, i ara estàvem dient, bueno, qui començava primer? No sé, com comences tu? I hi ha una sèrie de preguntes. Jo he plantejat també unes preguntes, però bueno, jo crec que les podem deixar per, després i veure una mica. Sobretot, al ser tan pocs, fem-ho fem molt participatiu, preguntem, no? si us sembla, dir, primer fem una part entre que vosaltres primer presenteu, però després atrevim-nos a preguntar aquelles coses que potser Eh, no sé, no, ara, ara tenim l'ocasió de, de treure tots aquells dubtes i totes aquelles coses que ens, que ens poden preocupar sobre el tema. Arriba tot teu. Molt bé, moltíssimes gràcies Marta per la invitació, moltíssimes gràcies a, a totes i, i per poder compartir no, aquest espai que és un plaer, a més que sigui que ho plantegeu des d'aquesta perspectiva de que sigui un espai de reflexió, un espai crític, un espai per compartir. No? Claro, tú ya has señalado en tu, los datos y la presentación algunos aspectos que tienen que ver con el fenómeno y que muestran su dimensión estructural. ¿no? Si jo explico com vaig arribar fa molt de temps ja a, a, a plantejar-me, a pensar, a reflexionar i a intentar fer una intervenció en polítiques públiques perquè és l'àmbit, quan jo soc feminista des de molt jove, he estat en, en, en el moviment feminista, en diferents grups, però també tota la meva trajectòria ha estat molt vinculada a cómo cambiar el mundo de alguna manera desde la política pública, ¿no? o cómo mejorarlo, porque cambiar es quizás excesivo, pero bueno, he, estado ahí. Y desde ese estar ahí, ¿no? el pensamiento un poco situado, ¿no? en un momento nato igual que vosaltres, igual que montes van comenzar a plantear qué pasaba en la prostitución no? Porque la prostitución no es res marginal, una otra cosa es el estigma o la marginalidad sino que es un tema capdalt en la agenda feminista y de cualquier persona, en general, en espíritu crítico pero a cualquier persona que os considere feminista entra de, ¿no? toca directamente con el tema de la prostitución. O sea, te interpela, es, ¿no? Lo habéis dicho, lo has dicho muy bien, te interpela. en aquel momento, como tantas personas, no teníamos muy claro cuál era la posición o cómo abordarlo por la magnitud, por, la, por su esa mirada poliédrica que implica, por muchísimas razones eh, porque este debate enconado no viene de ahora, <laughs> ya hace muchos años que hay un debate dentro del feminismo y empezamos a pensar, a crear un grupo como ahora ustedes, para pensar y para ver las diferentes dimensiones, para escuchar también a las, personas en situación de prostitución, para escuchar profesionales, para, para profundizar y, todo ello para ver qué políticas públicas, qué modelo, qué actuación podríamos hacer para, para abordar esta temática esto ya hace mucho tiempo y en un primer momento también yo creo que todo el mundo hemos pensado eh, si la prostitución existe, eh, lo mejor es cómo regularla o cómo conceder derechos a las mujeres que están en situación de prostitución, porque ¿no? Eh, es, digamos, como la primera posición ¿no? que, que, piensas que se debería hacer. ¿no? Y eso, por supuesto, pero también hay otras dimensiones que yo explico mi posición sin más voluntad de compartir una reflexión que desde entonces he ido trabajando, compartiendo. De hecho, ahora la última, no te lo explicaba también Marta, la, última intervención que he hecho sobre esta temática son con las compañías de Esquerra Republicana que están haciendo un debate entero a nivel de, o habían hecho a nivel de Barcelona y ahora están haciendo a nivel de Cataluña, la Secretaría de la Dona, para ver abordar el tema también desde de la política del país, no? de quién de quin de sociedad vos, yo, eh, claro, sí, yo hago un poco de broma si me permitís, pero yo soy un abuelo, soy un abuelo, en estos momentos, sí, como os decía, <laughs> yo hago un poco de broma porque nos llaman que el abuelo, ¿no? La, la, las abolicionistas se diuen abuelos, pues yo soy un abuelo, perdoneu, pero soy un abuelo en aquests moments y en yo no vol dir, sí, porque fan, no? Abuela, no, yo te diría más como abuela que como La Abuela, abuela no. Abuela. Abolo, abolo, abolo, abolicionista. Abolicionista, en aquest sentit, per què? O sigui, per què jo dic ara no, que sóc abolicionista, que és d'aquesta mirada, no? Eh, per diferents raons, entre d'altres perquè eh, per mi, i, i no només per mi, sinó dins de tota una tradició del feminisme, particularment, i moltes de vosaltres també ho sabeu, sobretot des de la dècada no, de lo que s'ha anomenat la tercera hora del feminisme, la dècada dels 70, había una voluntad del feminismo en aquel momento, del feminismo radical, identificar, no, on estaba el nucli de la y i llavors personas como la Kate Millett, que van a ser feministes relevantes, que van escriure no, pues, eh, política sexual, que se convirtió en un, en un gran referente, lo que hacen es ir a la raíz, ¿no? ellas dicen que son radicales porque justo quieren ir a la raíz de la opresión que sufren las mujeres. ¿sí? Entonces ellas acuña, por ejemplo, el término patriarcado y uno de los elementos que se encuentran o que ellas defienden en esa tesis es que eh, la sexualidad está cargada de política y que en el propio corazón del patriarcado, digamos, en esa intersección entre patriarcado y capitalismo, eh, eh, se encuentra la violencia estructural que sufren las mujeres y desde luego la prostitución como una forma de apropiación de la vida, de la sexualidad, ¿no? del cuerpo de las mujeres, interseccionada ¿no? por el patriarcado y por el capitalismo, porque en el fenómeno de la prostitución, como tú muy bien señalabas, luego ya hablaremos de, la, la, parte individual, la parte individual, pero como fenómeno, como, como, como realidad social que podemos pensar colectivamente, ¿no? no desde la individualidad, sino como un fenómeno existente, lo pues tenemos que pensar estructuralmente y ahí interseccionan de una forma clara, ¿no? Eh, como, os decía, estas dos dimensiones. desde luego, cuando nosotras entrábamos a trabajar, yo he trabajado muchísimo y sigo trabajando el tema de la violencia contra las mujeres, eh, para, nosotras forma parte de ese continuum de las violencias que las mujeres y las niñas de aquí y de alrededor del mundo, que atraviesan la vida de todas mujeres y niñas del mundo está atravesada por esa violencia patriarcal y desde esa lógica la violencia sexual y desde esa lógica la, prostitución dentro de algo que un fenómeno que tú también señalabas Marta muy potente para entender este, ¿no? esta realidad que es la industria que le llaman sexual o la industria de la explotación sexual, que tiene que ver con la prostitución, que tiene que ver con la pornografía y sobre todo con la pornografía contemporánea, que nada tiene que ver con la clásica cuando éramos nosotras jóvenes, clásica entre comillas, y con diferentes fenómenos. ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Eh, desde ahí lo entendía, desde ahí lo, lo, me he ido acercando y como diría María Zambrano, además me interpela profundamente, o sea, yo eh, eh, he tenido verdaderas pesadillas, o sea, hace tres noches que estaba viendo, eh, siguiendo a las madres por, la abolición de Argentina, que son mujeres más como las madres de la Plaza de Mayo, madres que habían secuestrado a sus hijas para, para, que nutrieran, digamos, la industria de la explotación sexual, es que algo que no, es, eh, no es una abstracción, tiene que ver con la vida, con los cuerpos, con, la, con las posibilidades de algo que te toca directamente, ¿no? Eh, y eso que te interpela, y eso eh, eh, es ese pensamiento, o sea, aunque yo ahora estoy defendiendo, haya entrado, digamos, conceptualmente, pero es un pensamiento rasgado, es un pensamiento que te abre en canal, es una realidad que no te puede enfrentar solamente de lo conceptual, desde lo teórico, sino es una realidad que te interpela yendo al núcleo duro, yo creo, de, muchas personas y particularmente de muchas mujeres cuando nos adentramos en este, en este tema de, la prostitución, como diría la Zambrano, María Zambrano, no sería un pensamiento encarnado, no un pensamiento abstracto, no es un pensamiento teórico, o por lo menos no, no, no intento transmitirlo desde ahí, aunque la teoría y el feminismo me ha ayudado a entenderlo y para mí ha sido imprescindible igual que para otras muchas mujeres. Por tanto, eh, eh, nosotras cuando decimos, no con esta, ¿no? cuando si me permitís que haga esta un poco de broma, me ría de, de, de nosotras mismas y de la polémica que hay, ¿no? Cuando decimos que somos abolicionistas, que somos abolos, efectivamente lo somos porque pensamos que es un elemento nuclear de la opresión, de la desigualdad estructural, que no solamente se puede entender como un fenómeno individual, singular, sino que forma parte de una globalidad y que en estos momentos sigue, es, digamos, uno de los núcleos duros de opresión, de violencia y de muerte que sufren muchísimas mujeres y niñas del mundo. Y eso para nosotras es fundamental situarlo ahí, no solamente descontextualizado. Y por eso también, y tú lo señalabas Marta, para nosotras o para gente que compartimos un poco esta mirada, pero todo es solamente compartirlo con ustedes sin, ninguna voluntad de, tener la verdad ni, nada parecido, pero entendemos que eh, esta separación entre tráfico y prostitución es una falacia en realidad porque, primero, esto es muy obvio, si no hubiera, y esto lo dicen y son las tesis que defienden también mujeres regulacionistas como la Cristina Garazaba, que es una de las grandes voces de regulacionismo, o sea, eh, si no, hay demanda, si no hay clientes, no habría, ¿no? habría eh, prostitución, es evidente, o sea, uno de los temas que también queremos señalar es mostrar qué modelo de sexualidad, qué modelo de masculinidad, porque hay cuatro de cada diez hombres españoles o catalanes que consumen prostitución ese es un elemento sustantivo. Huimos de esa idea de que nos peleamos dos mujeres, que no lo vamos a hacer, ¿no? Las feministas nos peleamos con el tema de la prostitución. No, las feministas no nos peleamos, las feministas reflexionamos sobre una problemática que impacta sobre las mujeres, pero que es global y que colectivamente tenemos que dar una respuesta. Por eso, estupendo las compañeras de Esquerra pensando sobre la prostitución, que quiere hacer un partido como Esquerra, que va a gobernar, que está gobernando en Cataluña respecto a la temática. Eh, no es solamente una cuestión que nos afecte a nosotros, sino que es una, cuestión colectiva y, por tanto, si no hubiera demanda no habría prostitución y si hay prostitución se necesita el mercado y así de puro y de duro. O sea, eh, nutrir la demanda de prostitución española, catalana y europea, por eso España es uno de los primeros eh, lugares de, llegada de, mujeres para, para prostitución, que toda Europa requiere que haya mujeres pobres del mundo que sean, eh, sean destinadas, digamos, entre comillas, a la restitución, a nutrir el deseo, ¿no? el deseo entre comillas también, perdonadme, de los hombres europeos o de los hombres españoles que consumen, ¿no? Y eso es importantísimo porque no podemos entender si los, los grandes movimientos de seres humanos, de, de, tráfico de seres humanos, que el 90% son con fines de explotación sexual, si no entendemos que es para nutrir el consumo de los hombres fundamentalmente europeos y que las mujeres que son traficadas y las niñas que son traficadas aquí sí que intersecciona ¿no? el racismo, el racismo, la pobreza y por tanto eso también tenemos que entenderlo y tenemos que entender que muchas de esas chavalas son menores de edad porque hay una demanda importante nutrida por los imaginarios de la pornografía en muchas ocasiones de eh, ese consumo continuo ¿no? Eh, eh, que además, bueno, además luego, hablaré de eso si me interesa, de cómo hablan los hombres, cómo hablan los cuideros, de las mujeres prostituidas y todo eso, ese, esa carne fresca, ¿no? Chicas jóvenes 24 horas y nueva, o sea, esa demanda insaciable y voraz que el propio sistema eh, provoca y por tanto de ese tráfico, ¿no? de ese movimiento global de mujeres para nutrir los prostíbulos europeos. Y eso es importantísimo, pensar que, por ejemplo, las mujeres en los prostíbulos, que ahora se ha deslocalizado, porque los prostíbulos tipo Les Junquera están a punto de desaparecer, porque ¿qué hace la industria de la, explotación sexual? Eso es mucho más fácil de controlar, puede intervenir la policía, pueden intervenir las profesionales, está deslocalizando y las mujeres están fundamentalmente en piso. Que esto es muy heavy porque además no puede hacer nada, es mucho más, desde la administración pública es mucho más difícil de, de, acceder, de conocer, de saber. Pero ¿qué hacen? Hay un movimiento, son 21 días, ¿no? Generalmente, por ejemplo, con Médicos del Mundo, con los que estamos trabajando mano a mano para hacer un proyecto de atención, intervención, de acompañamiento a mujeres, o sea, las mujeres van rotando, sea, ¿eh? las mujeres no están siempre en el mismo lugar, generalmente hay una rueda de un local a otro, de un piso a otro, eh, que, tiene que ver con esos, eh, ese movimiento de de 21 días. Por tanto, para nosotras ¿Cómo Perdona, eh? A 21 días qué vol dir això 21 Pues que las zonas eh, se están muy bien. cada 21 días generalmente, generalmente las mueven cada 21 días de o local o de piso porque eso hace que primero que no se arraiguen, que no tengan vínculos, que, ¿sabes? que haya un movimiento para el consumo. O sea, claro, si imaginaos eh, que están 21 días aquí en en el barrio, en un piso del barrio de de, de a Gervasi y luego van 21 días a, ¿no? aproximadamente a, la o 21 días a... ¿no? Entonces van, van, moviendo, digamos, la mercancía, entre comillas, por supuesto yo no entiendo que sea mercancía, son, son hermanas digamos, pero en esa lógica de la industria ¿no? Eh, sexual, pues somos cuerpo, de mercancía, o sea, son mujeres destinadas al consumo. ¿no? del sexo de pago. Entonces hay toda una red, por ejemplo, pongo un ejemplo, incluso cuando parece que no hay tráfico, ¿no? porque también nos dicen, es que soy muy exagerada, no todas las mujeres están traficadas, no, pero todas, la gran mayoría, y luego entraremos, vienen de una situación de vulnerabilidad, de pobreza, de, racismo, de violencia sexual. gran parte de las mujeres que acaban en contextos de prostitución han sufrido múltiples violencias sexuales en su infancia. Un ejemplo, hace muy poco, eh, una mujer que atendimos en Santa Coloma porque estamos intentando hacer un modelo de una ciudad abolicionista y de atención. Una señora que venía a nuestro servicio de atención a las mujeres no por el tema de prostitución, con una demanda explícita de prostitución, sino temas de pobreza. Em, entonces, una mañana llama desesperada a su hijo de 12 años. Esta mujer era de, eh, de África subsahariana, de Nigeria, vino en patera embarazada de, ¿no? de la violencia que sufrió en todo el tránsito, ¿no? que sufre la mujer e inmigrante. Este niño ahora tiene 12 años y ha acompañado a su madre en todo este... El niño estaba llorando desconsoladamente pidiendo ayuda porque un tipo le estaba pegando una paliza a su madre, ¿no? que es esta señora que, que atendemos. Entonces, bueno, finalmente la acompañamos a denunciar, eh, aparentemente ella, o sea, eh, no ejercía la prostitución en Santa Coloma, sino en Barcelona. Esta era una, habitación que tenía alquilada, aparentemente ella libremente tenía alquilada esta habitación. Eh, y aparentemente esta señora no estaba considerada como víctima de tráfico y explotación sexual, sino como una señora que estaba ejerciendo la prostitución, digamos, ¿verdad? En realidad estas mafias son tan tan miserables y adquieren tantas dimensiones que este piso, esta habitación, que no era ni un piso, esta habitación estaba controlada por, el procheneta, por la mafia, que este tipo vivía afuera, como además se endeudan todo el rato, están endeudando a las mujeres en esta trampa permanente de estar ¿no? endeudadas por, por, por venir, endeudadas por la habitación, endeudadas, pues como no había pagado el alquiler, ¿no? pues eh, el, y le pegó una paliza y bueno, al final activamos. O sea, que en muchas ocasiones, incluso cuando los propios servicios pensamos que eh, esas mujeres no están en una situación de tráfico, de explotación sexual, existen, ¿no? Y existen esas redes, y existen, y esto no es, no es ciencia ficción, esto forma parte del entramado, ¿no? Eh, de esta realidad, si no yo de verdad le invito cuando me dicen, bueno, pero Maribel es una exagerada, si queremos ver la dimensión del negocio, con los datos que decía Marta, poner putas Barcelona, putas Sarriá, putas Santa Coloma, entrar a los grandes portales de Nuevoloquio.com, de Sexto Mercado Barcelona, de pasión.es, es alucinante, la dimensión es alucinante. Ayer para hacer una prueba, que no, estaba pensando en esta charla, pero habíamos hecho en su momento un informe, porque nos gustan mucho los datos, sobre el tema de prostitución y pornografía, eh, Google tiene una, una, herramienta que se llama Google Tendencias, Google Trends, que te permite ver las búsquedas que hace la gente, que hacemos la gente en Google. Entonces, eh, hice ayer mismo, eh, os invito a que lo hagáis porque es impresionante, una búsqueda que era, te permite comparar varias eh, entradas, varias palabras, varios registros. Comparé putas, o sea, la gente, las veces que la gente escribe putas en la búsqueda de Google con coronavirus, COVID-19. O sea, es infinitamente mayor la demanda las veces que las personas han escrito putas que el COVID, con lo que ha significado el COVID. O sea, podéis hacer la búsqueda porque esto es lo más interesante de Google, bueno, y Internet es que deja huella, no deja rastro y te permite ver la dimensión del negocio. O sea, lo que has dicho, Marta, de la dimensión del negocio es infinitamente mayor porque además forma parte de la economía, eh, eh, la economía sumergida, de los grandes tráficos. Entonces, respecto al tema de la libertad, que eso es otra de, los, de las falacias las que nos encontramos en muchas ocasiones, que nos dicen, pero es que hay que respetar la libertad individual. Por supuesto, compañera, la libertad individual hay que respetarla siempre. Y además, nosotras no, hacemos, no, queremos hacer políticas públicas que nieguen la libertad individual, em, sino que contemplen la dimensión estructural, digamos. ¿no? O sea, la política cómo hace una política pública que permita que la mayoría de las personas, de las mujeres en este caso, puedan acceder a espacios de libertad y de decisión y aquellas mujeres que quieran pues, formar una cooperativa de trabajo sexual, pues estupendo y adelante, o sea, no hay ningún problema, la cuestión es un poco como lo que decíamos con las compañeras de Esquerra, qué país que queremos, qué valores queremos, cómo lo dotamos colectivamente de un marco normativo, un marco de actuación o un marco de convivencia eh, donde eh, sea capaz de abordar la situación que tenemos, mirar cara a cara la prostitución, porque ahora lo que estamos en el cinismo, estamos en la legalidad, estamos en que no se quieren mojar ni uno ni otro, ni el Estado español, que tendría competencia, o sea, estamos en una posición donde ¿no? hay un paso atrás, están dejando eh, que, que la realidad exista, o cuanto no, y ahora no me quiero alargar mucho porque eran 15 minutos y ya lo he consumido, luego seguimos con las preguntas, cuando no el Estado tiene una responsabilidad directa. Y voy a poner dos ejemplos, cuando nos dicen que también soy una em, exagerada con esto del Estado proxeneta. Dos ejemplos, dos ejemplos que me parecen brutales. Uno, con la crisis anterior del 2007, no, 2007-2008 y posterior. Una de las medidas que hace en un momento dado el gobierno de Rajoy es decir, claro, como las cuentas eh, estaban, ¿no? Las cuentas del Estado estaban francamente mal, tenían que dar eh, cuentas a Europa, una de las cosas que hicieron incorporar en el PIB, en el Producto Interior Bruto Español, eh, la, una aproximación, un cálculo que hicieron de lo que significaba la prostitución para la riqueza del Estado. Me parece, vamos, de un cinismo ¿no? atroz. Es un ejemplo de ese estado proxeneta, ¿no? sin vergüenza. Lo que tenéis que hacer no es cuantificar eso, sino lo que tenéis que hacer es políticas públicas y recursos que permitan que esas mujeres puedan decidir en libertad. Porque si no, compañeras, ¿por qué las mujeres catalanas no estamos en los prostíbulos, no estamos en las rotondas, no estamos, si tal, empoderadores? ¿Por qué las mujeres catalanas, españolas y las mujeres del mundo, cuando tenemos opción estudiamos, no estudiamos, hacemos, pero buscamos otro espacio para desarrollar profesionalmente. Porque eso se lo dejamos a las mujeres, esto sí que es racismo, dejárselo a la mujer inmigrada. ¿no? Yo creo que, y esto no es demagogia, es hablar, o sea, hablar sinceramente con una misma y colectivamente, mirarnos al espejo. ¿Nosotras queremos eso? ¿Queremos eso para nosotras? ¿Queremos eso para nuestra hija? ¿Queremos eso para nuestra nieta? ¿De verdad lo queremos o no? Pues si no lo queremos para ella, no lo queremos para ninguna mujer del mundo. Porque el feminismo, si algo tiene, es que ha sido internacionalista. Y creemos en la sororidad en ese sentido. No puedo querer una cosa para mí, estar aquí estupenda, hablar de prostitución y decirme no, pero la otra es que estén en la rotonda. O sea, no, porque esa otra soy yo, y son todas mujeres, todas mujeres que están en esa rotonda han sido niñas, ¿no? Y esas niñas han tenido derecho a tener un mundo y una vida y un desarrollo, y no nutrir los, por Y otro ejemplo del estado proxeneta, lo del eh, Mallorca. ¿Recuerdan las noticias de Mallorca esa chavala con 13 años que una noche buena del 2020 fue violada por siete eh, jóvenes en un antro, ¿no? pero es que se había escapado de un centro de protección de menores, es que hay una red de prostitución de menores en los centros de, acogida de menores, en Baleares, pero no solo en Baleares, sino en gran parte de las comunidades del Estado español. Y eso está probado, se ha denunciado, lo sabían todos los profesionales, se ha archivado la, investigación de esa causa. Pongo de ejemplo, y habría muchísimos muchísimo más que, que podría ilustrar, ¿no? Em, y por tanto, eh, por supuesto, también nos dicen que soy puritana, no somos puritanas, las feministas hemos creído siempre en el amor libre, creemos en el amor libre y además yo creo que no hay más peor cinismo y puritanismo en realidad que la doble moral que hay detrás del fenómeno de la prostitución. Porque esos hombres que van ahí, esos cuatro de cada diez catalanes o españoles, luego son padres ejemplares, modélico, hermanos, primos, son nuestros compañeros de vida, ¿sabes? No lo sabremos que están yendo ahí. O sea, eso sí que es cinismo, mantener esa doble moral, pensar que la prostitución lo que hace, que esas otras mujeres son las que tienen que sostener el sistema antes, porque si no los hombres tenían eh, deseo irrefrenable y si no, claro, la violación aumentaría. Y ahora, pues... Eh, ¿no? Porque, bueno, porque se ha trivializado y se ha convertido en una cosa que tiene que ver con el deseo, ¿no? Eh, no, no, somos puritanas, creemos que efectivamente, o sea, nos gustaría despatriarcalizar y descapitalizar las relaciones afectivas y sexuales de las personas, que se expresen como quieran, que amemos como queramos, pero que no estén atravesadas por la desigualdad y por el sistema económico. Solo un ejemplo, hay una mujer que les recomiendo que escuchen y si un día pueden eh, traerla o viene a Barcelona, que me parece... Eh, ha venido, que es Amelia Tigano, que es una de las sobrevivientes de la prostitución. Hace muy poco eh, estuvimos juntas en, esta sesión con las mujeres de Guerra, ella venía de, de Canarias y me decía, María, o sea, es que lo hubiera matado, o sea, él ¿eh? no, no, no hubiera señalado a los puteros, es que lo hubiera matado, o sea, tú no sabes, o sea, cómo alguien, como un ser humano puede aprovecharse, decía, es que venían las mujeres, las pateras, ¿no? que era justo cuando había habido también todo este movimiento tan importante de tráfico ¿no? sea, es que ver los ojos de aterrorizada de esa mujer, de esa persona, cómo alguien se puede aprovechar de eso, cómo no lo ven o no lo quieren ver, ¿no? Bueno, tiene que ver con los derechos humanos también, con la defensa de los derechos humanos, con el reconocimiento de la alteridad, de esa otra, ¿no? que si no se cosifica y se... Y, sobre todo no somos utópicas, o somos utópicas tan utópicas como el feminismo lo ha sido, ¿no? como hace 300 años ¿no? las feministas francesas eh, se alzaron en la Revolución Francesa pidiendo el voto y los derechos de ciudadanía. ¿no? de Bus, que pasó, ¿no? fue guillotinada, y todas sus compañeras revolucionarias. Y recordar que las francesas empezaron ¿no? en, la, Revolución con esa demanda y consiguieron el voto en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, casi tres siglos después. O sea, seríamos tan utópicas como eh, pensar que efectivamente tenemos que ir a las raíces de la, de la desigualdad, tenemos que regular para, para, para para cambiar esa, esa dimensión estructural, luego podemos hablar de, muchas cosas porque no, da tiempo tampoco en, un tan breve de abordar todos los fenómenos. Eh, tenemos que sancionar la demanda, eso es imprescindible, tenemos que cambiar el modelo afectivo sexual, la, sexualidad hegemónica que hay detrás de eso, la masculinidad, y desde luego tenemos que poner a las mujeres en el centro de la política pública y con esto acabo, es imprescindible. Yo trabajo como, bueno, lo he repetido en políticas públicas. Ahora se está dirimiendo aquí en Cataluña, en el Estado español, toda la llegada de los fondos del Next Generation. Ya saben, ¿no? la inyección de pasta que trae Europa para, eh, para la... 50.000 millones, exactamente, Y ahora TUTOM se está posicionando para ver a on va esta pasta. No? Sobre todo, ya sabéis, la transición energética, por ejemplo, no? o en la anterior crisis la inyección que se hizo a los bancos, que se hizo a la, industria de la automovilística pues nosotros estamos reclamando junto con otras ciudades y otros movimientos que se tiene que hacer ese dinero, una parte de ese dinero se tiene que destinar a las políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres que están en situación de prostitución, porque colectivamente y como sociedad les debemos una reparación, imprescindible, ellas son, o sea, no son nosotras o las otras, o ellas o nosotras, somos todas en esto, compañera, al final lo que va es en qué lugar del mundo, ¿no? como <laughs> decía Pau Donés, en la canción, has caído, o sea, ¿eh? Entonces es imprescindible que eh, haya una reparación, como decía Victoria Sao, o sea, y envió aquella carta a Naciones Unidas diciendo que tenían que reconocer y reparar el daño que el patriarcado ha hecho a las mujeres y desde luego la prostitución es uno, y la industria de la explotación sexual es uno de los daños más salvajes que se está haciendo en estos momentos sobre la vida de las mujeres del mundo, las de aquí y las de Totarreo. Y luego podemos entrar más en algún aspecto más concreto, perquè sí. he como un marco muy sí, Sí, sí, sí, eh? ara hi ha tot cosa que potser valdrà la pena aprofundir. Pilar, vale, mateixa. Bé, vale. Doncs a veure, ah, canviem de xic Sí, <laughs> sí. Bueno, no, no. Jo us explicaré en català o en castellà. En el que sigui sí, de gust. Eh, jo us explicaré, o sigui, per l'experiència no? que tinc, que la meva experiència no és que sigui l'experiència d'una gran quantitat de gent, però és una mica també el que he anat arribant. O pot ser el que pugui explicar són qüestions o preguntes que ens de formular o que jo també vaig passar per aquest, per aquest sentit, no? aquesta formulació de preguntes. Eh, el meu treball, el nostre treball que hem fet, està molt localitzat en una zona de d'Espanya, que és la zona transfrontera, transfronterera, que és entre l'Alt Empordà, una sèrie de poblacions molt petites, està la Junquera entre elles, que fa gairebé límit amb, amb França, als Pirineus Orientals. Llavors, eh, aquest treball va sorgir d'una demanda, jo no hagués treballat sobre aquest tema perquè durant molt de temps he tractat tota la part de les violències entre les dones, violències masclistes, amb les parelles, un el sistema jurídic, serveis socials... Però aquest tema em va caure una mica així de cop i, i molt, molt feixut, no? perquè és un supertema. La veritat és que havia pensat i jo des de molt abans tenia una certa posicionament també, per, potser per la distància, no? Però bueno, en aquest treball doncs aniria una mica relatant no? eh, coses que tenia pensades per explicar-vos, que és el que, que d'alguna manera està en el llibre i aquest llibre és un projecte, a més, que vam fer a partir d'aquest estudi, que és una recerca que va durar des de l'any 2007 al 2019, i que ara continuem d'alguna manera, però la recerca en si eren aquests dos anys i en la qual vam fer molts seminaris amb persones que van venir a explicar-nos la seva situació personal o la seva professional o les seves reflexions i van anar recollint a partir dels capítols diferents temàtiques, des de persones que havien treballat la trata, eh, sobretot a nivell psicològic, tots els efectes, fins a persones que feien treball sexual i portaven tot un recorregut de vida no? amb, amb canvis, perquè la prostitució sigui, té molts altibaixos, té molt, molts contextos per on passen aquestes dones, des de que comencen, com comença, com han transcorregut la seva vida fins que es fan grans. No? I bueno, hi ha altres persones que han fet eh, recerques, que han fet estudis més de tipus etnogràfic, en fi, hi ha diferents eh, recol·leccions de temàtiques que intenten bueno, anar omplint l'univers no? de, de, de sabers, de coneixements, i que, i que falten molts més capítols, però és un intent d'explorar de, no? des de diferents visions, així com ha fet la Maribel, una, una visió molt, molt elaborada, molt des de bueno, l'abolicionisme, des de l'erradicació no? de, del fet de la Constitució, doncs hi ha visions que estan molt més suposades, no? des de també dones, eh, està la Melia Tiganus, que és una dona que ja va sortir de la tracta, suposa, i a les conferències i parla en molts, en molts fòrums, però hi ha altres dones que són d'associacions que estan reivindicant doncs, drets o laborals o condicions molt estigmatitzades, des de Sevilla, bueno, s'estan creant també col·lectius de dones que reivindiquen eh, alguna o sigui, millora de la seva situació, no? laboral o social o comunitària, eh, en tots els sentits. Llavors, tornant una mica a explicar com la història, doncs, eh, aquest treball vam fer-lo entre molt poca gent perquè entrar en un entorn de, en el que es dona la prostitució, en un entorn comunitari, no? en el que aquest fenomen, aquest tema, aquest context, aquesta, aquest tipus de pràctiques són molt tancades, eh? és, és, és un sistema molt, molt hermètic que no pots entrar fàcilment. Suposo que treballes en una associació, doncs, eh, tens més coneixement, més contacte a les dones, pots pot tenir més vincle, poden explicar, però el nostre objectiu era una mica conèixer o sigui, què passava, quin era el coneixement de, de la prostitució en la zona de la transfrontera, no? que és un espai, és molt localitzat en un espai i aquest espai dona una sèrie de característiques també. Llavors ens van dirigint allà, no? una mica així a veure. No? Van contactar amb els professionals, des de professionals de la salut, professionals de serveis socials, eh, eh, policies, bueno, eh, educadors d'aquella zona eh, i altres persones també en un principi que es van explicar com a la seva versió. I després van començar a contactar les dones, que era principalment el focus que ens interessava. Havia a part, doncs, estan els clients, eh, hi ha altre tipus, ser proxenetes, eh, els amos dels clubs, i van un, un accés no tan en profunditat, perquè no ens hem dedicat tant, no? però també hem tingut contacte, sobretot perquè és un estudi més tipus etnogràfic, amb moltes entrevistes i que ens hem mogut. Llavors, una mica a partir d'aquest temps, en la qual cosa ha canviat molt a partir del Covid, perquè s'han tancat moltes coses, ja també veureu una explicació, doncs en aquest context, eh, sobretot, mm, jo destaco tres dimensions que conformen doncs, totes aquestes pràctiques no?, de serveis socials que, que, que podem conèixer, però perquè la zona de l'Alt Empordà és una zona molt rural, són pobles molt petits, però hi ha carretera, és una zona molt turística, està molt a prop de França, però és com, com si agafessis una mostra d'una cèl·lula, d'un teixit, no? que, que dona una visió també, no total, no? del que és el fenomen, perquè no hem estudiat les cadenes, ni el trànsit, ni el tràfic, ni, ni altres punts d'Espanya. Però és un lloc que, o sigui, si mires per un forat, vas veient diferents àmbits i diferents agents no? que formen part d'aquest escenari. Eh, eh, encara que les dones en el focus principal. Llavors, eh, aquest fenomen, bàsicament, té com tres dimensions importants. Una d'elles és tota la dimensió econòmica, capital, del capital, no? que és veure doncs, en una zona molt petita doncs, eh, és una sèrie de, de comerços, de, de clubs que regulen, bueno, que regulen el que, el qual es fa l'exercici, el servei sexual. Hi ha també moltes benzineres, amb molts camions, o sigui, de, del tema del treball sexual o de la situació frontera, podem dir que hi ha un enriquiment de moltes persones que formen part d'aquest context i que viuen d'això. Entre elles també moltes dones que treballen dones que fan treball sexual. Llavors, eh, la frontera, a veure, quan venen els francesos, que passen la frontera fàcilment, perquè ara ja no és una frontera tancada, a partir del 1995 es va, es va fer el, el tractat de Schengen, doncs quan venen molts francesos i franceses, doncs venen a comprar als supermercats. No? Hi ha un gran aulet, hi ha moltes botigues, perquè és molt més barat. I a més a més també venen a posar benzina, hi ha benzineres, la frontera és un lloc de tràfic en el que se suposa que res és permanent, no? que tot no? va transcorrent molt ràpid i que les coses, les persones no queden assentades, sinó que és un trànsit continu. No? Però en realitat la frontera també hi ha una permanència a la frontera, hi ha gent que viu allà. El que passa que està contemplat, hi ha un imaginari que és com de trànsit, de pas, no? i que sembla que tot pot ser estar permès, però en realitat hi ha una permanència. I la frontera el que té doncs, és una frontera econòmica, és una frontera geogràfica, eh, legal, política, simbòlica potser, ja anirem veient després. No? Però en aquesta frontera realment hi ha un gran enriquiment de molta gent que viu allà. Per exemple, hi ha el tràfic de vehicles pesats, que són els camions, que pot haver uns 8.000 camions que passen diàriament transportant, no? transportant objectes, eh, productes, eh, ha bencineras, donde tenen la zona del pàrquing, donde es quedan a dormir, els conductors, els caps de setmana, i, i bé, tot això genera una economia molt pujant. De manera que en la temporada aquesta del Covid, la veritat és que ha pujat molt, i molts comerços s'han anat a baix. I bé, tot això doncs, eh, mou una economia, no? I, i entre elles està el fet de la prostitució, perquè al voltant d'aquesta zona hi ha quatre clubs que són molt grans, molt importants, que és el Paradise, que és el que està a la Junquera, hi ha el club de eh, Montlight, després hi ha un altre que és Dallas i un altre que és el Madams. Són clubs doncs, en els quals treballen des de 100 dones, 50 dones, depèn la temporada, tot això ha anat canviant. Vale. Què més? La dimensió econòmica en què que tothom guanya d'alguna manera, algú clar, però és, és com una màquina de fer diners no? en, en aquest context. Hi ha una dimensió que és més legal, una dimensió legal. En aquesta dimensió, mm, doncs, està d'una banda, quan parlem de la prostitució, doncs que a, a França està prohibida des de l'any 2016, llavors eh, molts clients venen de França eh, per consumir, per demanar serveis, socials, eh, serveis sexuals, per pagar-los i mm, bueno, hi ha molts clients, molts clients dels clubs, pot ser la carretera, encara que també ha gent d'altres punts de, de català, no? de Catalunya. Després, d'altra banda, en el tema legal, hi ha una llei, que és la llei d'estrangeria, que el que està produint és que doncs, eh, moltes persones que han venit d'altres països, entre elles moltes dones, aquí nosaltres hem trobat dones que, que no són d'Espanya ni catalanes, no? que estan fent la prostitució doncs, provenen de països de Latinoamèrica, en els quals només tenen 3 mesos de general, de tenir una visa, un permís per quedar-se en el país, però si no han de tenir un contracte de treball. Llavors que es troben? Venen moltes dones i es queden a treballar si són joves o tenen una certa edat, 18 a 25, 35, doncs es poden quedar a treballar als clubs. Si no treballen pot ser a la carretera perquè allà no es treballa la prostitució als pisos sigui, hi ha diferències en els contextos de treball. Quan parlem de la prostitució tenim des dels clubs, els pisos, la, també la Maribel, eh, la carretera o l'espai públic, i tenim també saunes, i tenim moltes pàgines web, webcams, és a dir, el fenomen és, és molt divers, no? en diferents contextos. Cada context també comporta unes determinades coses. Llavors, eh, la llei d'estrangeria, el que passa és que les dones quan venen de països de Latinoamèrica eh, moltes vegades venen en una visa o a vegades venen també en, en el que es, es diu pagar un tràfic, o sigui, per venir aquí. Han de pagar a les persones que les transporten. Llavors, les persones de Latinoamèrica, les dones, són de, de Brasil, hi dones de Brasil, hi dones de, sobretot hem trobat de, de República Dominicana, o Puerto Rico, o Colòmbia. I aquestes dones no tenen possibilitats, a no sé que tinguin un contracte, no? I quan venen, doncs, si han sentit de que hi ha possibilitats, doncs es queden a treballar els clubs o a vegades a la carretera, però hem vist que sobretot treballen més als clubs. Clar, elles no tenen contractes de treball als clubs. Les dones en els clubs estan com si estiguessin, o sigui, estan jugant una habitació per mi. Els clubs poden costar de 50 a la nit, com a poc, a 90 euros cada nit que paguen. I allà treballen. Clar, eh, les inspeccions dels clubs, la, les lleis sobre els clubs és una altra història, no? com estan contemplats els clubs. Eh, hi ha una normativa catalana, parlem de normes contínuament, no? que, que bueno, regula eh, los de pública concurrència, que són en aquest cas els clubs, però poden ser llocs, llocs d'alterne, en el que se suposa que pot haver relacions, serveis sexuals, si són voluntaris, entre la persona que els demana i la persona que els ofereix, i, i això no està prohibit no? en, en espais eh, adients, no? aquesta llei català 2001-2002. Mm, però clar, quan tu revises la situació d'un club, doncs tu veus que el club per les dones és un hotel, les dones no estan treballant allà, les dones estan en un hotel, o sigui, estan pagant eh, la nit. Per tant, eh, elles treballen per cada servei que fan, però han de pagar també al club o a l'hotel, no? en que és l'habitació, les tovalloles, el menjar, etc. Y el tema de 21 días, porque a vegades sí que van rotando, o a vegades també el compromís es quedarse se de 21 días en, el club, como mínimo mínim, 21 días, porque a vegades coincides también en el periodo de la regla, de tal, bueno, a vegades un mes. Mm, yes. Hi ha un de donas que venen... No sé. <laughs> Ah, hi ha un altre tipus de dones que venen dels països de l'est. O sigui, Romania són dels països en què ha immigrat més població cap a altres punts d'Europa, de, bàsicament. No? I, I allà, a la Junquera o en la zona de l'Empordà, hi ha moltes dones que són de Romania, pot haver un, que fan prostitució, treball sexual, pot haver un número d'unes 40 i pico per cent, hi ha dones de Bulgària també, perquè són països en què hi ha, hi ha molta precarietat econòmica, hi ha possibilitats de venir-se no? treballar a altres llocs, i altres dones que potser venen també de Rússia, però bàsicament és Romania i Bulgària. Aquestes dones poden entrar. Nosaltres, o sigui, Romania des del 2007 està la, està la, la Comunitat Econòmica Europea, o sigui, la Unió Europea, poden venir no? sense, sense papers, diguéssim. Formen part de ciutadanes europees. I el que ens van trobar són que aquestes dones que estan allà les es treballen, eh, sobretot, molt la carretera, també els clubs, però treballen en la carretera, aquestes dones. Eh, per què treballen a la carretera? Eh, perquè és un espai, diguéssim, públic que ocupa i perquè tenen també demanda. No? Llavors, eh, aquestes dones tenen un horari de treballar durant tot el dia, pràcticament, i aquí la seva situació, d'aquestes dones, no es pot generalitzar, perquè hi ha situacions molt diferents, no? Però hi ha dones eh, que tenen famílies, són famílies eh, humanes, en el seu marit o el seu home la seva parella, amb nens, o pot ser la sogra, que viuen allà, però treballen en prostitució. No? Llavors aquestes, moltes vegades, nosaltres associem que hi ha proxenetes, que són aquells que controlen no? d'alguna manera, el proxeneta és la persona com que media dins de l'activitat del servei social, no? del servei sexual, social no, servei sexual el proxeneta és el que possiblement cobra, eh, cobra per cada servei sexual. No? I, i és, és una mena de, entre coacció, vale? coacció, obligació o, o pacte a les dones. Això no ho sabem del tot. No? Però el que és cert és que hi ha moltes dones que estableixen relacions eh, de dependència o amorosa o inclús parlen del seu marit, del seu marit, de la seva parella. Mm, en el fons sí que són parelles. Eh? pot ser, eh, són dones que tenen una manera de pensar, o sigui, com molt tradicional, no? en el que el marit és una manera d'explotació moltes vegades, però no perquè facin treball sexual, sinó perquè aquestes dones podrien estar treballant de la neteja i el seu marit també les explotaria, és a dir, aquests marits o parelles, aquesta dependència que estableixen eh, serveix per viure d'elles en el fons. Mm, bueno, la veritat és que aquestes dones mm, moltes vegades funcionen en punts de la carretera, eh, com una mena de formant part de clans o entre elles, no? possiblement agrupades per alguna persona. La figura del proxeneta, tant en el barri xino de Barcelona com en molts llocs, pot ser un home però també pot ser una dona, és una madame o alguna persona que els lloga al pis, els lloga a una habitació, eh, procura una certa protecció, control, les dones venen de llocs en què mm, eh, és la via que tenen d'entrar aquí. No? Potser aquestes dones saben que venen a fer la prostitució, pensen que serà per un temps i que marxaran al seu país, o pensen que venen a fer diners i després marxaran. Però potser no pensen que la situació és tan dura, no? està a la carretera, en el calor, a la fred, però estan allà. Eh, moltes dones que estan a la carretera sí que hem trobat dones mm, que són més grans i que són més autònomes en el treball sexual quan al servei, és a dir, treballen pel seu compte, porten molts anys ja, porten molts anys i és el que han fet sempre. Llavors es dediquen a això. I elles s'organitzen el temps, agafen taxis, es posen en un punt de la carretera i tornen a, a casa seva, que no és en la Junquera ni en Capmany o altre poblet, sinó que és en Figueres, i se van a Figueres. Aquestes dones o sigui, han arribat a un moment en què pot ser el que saben fer, que han fet tota la vida ja. Mm, I diuen, bueno, això no és un treball, no? Te diuen però, però jo me guanyo la vida així, no? I envio diners a la meva família, o el meu fill ha estudiat a partir d'aquí, o jo he pogut viure, o jo he organitzat el meu temps i no he d'estar fent un altre tipus de tasca mal pagada o no reconeguda o molt invisibilitzada. I aquesta és una altra realitat. O dones que posen el seu cotxe i fan el servei sexual o en una habitació. La veritat és que aquestes dones estan en una situació que moltes vegades no estan empadronades, eh? algunes que funcionen més lliures. Sí. O sigui, estan jugant una habitació amb una altra, però no consta, o sigui, com en habitatge. Juguen, paguen uns diners, però clar, no tenen diners per llogar pisos tampoc, perquè no tenen contracte. No? I bueno, després hem de veure un altre sector de dones, que últimament tampoc hi trobaven tantes, que són més eh, sub sud-africanes. Són dones negres, possiblement, algunes són de Nigèria, que algunes demanen la condició d'asilo, però que surten per la nit. No? O sigui, dins de la heterogeneïtat hi ha rangs, hi ha situacions. No? Aquestes dones funcionen en altres dones més grans que, que potser les controlen, les orienten, les controlen, que poden ser madams, no hem conegut molt, eh? perquè surten a la nit doncs, aquestes dones. Tenen com els espais també, no? ocupats de diferent manera. I mm, bueno, potser funcionen a molta més desconfiança, no parlen si no tens vincles amb elles, no estableixes una relació més directa, tenen, se senten més amenaçades, no donen informació, mm, no saben si apareixen o desapareixen, o sigui, viuen en unes condicions molt més eh, invisibilitzades, no? amagades encara bueno, tot això anava, no sé, estic explicant, a partir d'explicar el tema de la legalitat, no? perquè la legalitat després tenim ordenances municipals en què mm, cada població estableix una sèrie de normatives perquè no es faci treball sexual a la via pública, perquè això molesta. L'ordenança municipal està pensada moltes vegades també per regular la tranquil·litat de les poblacions, perquè és cert que hi ha molta conflictivitat quan es dona no? eh, quan es donen serveis sexuals o intercanvis o prostitució al carrer, no? com va passar allà a Barcelona, en tota la part antiga, però els veïns, d'alguna manera, dic el veïns, veïns en general, no? el que diuen és que bueno, millor les dones eh, són unes víctimes, totes les dones, millor que se'n vagin a un club, no? perquè aquí no, no fan res al carrer, ni molesten, ni ho veuen els nens, o ho veuen... És una mica hipòcrita tot això, perquè moltes vegades es viu no? de, d'aquestes dones. Viuen al restaurant, les perruqueries, eh? viuen molts petits comerços eh? d'allà també. I mm, bé, no sé, estic una mica fent voltes així, però... Després hi ha una altra qüestió també, que és una dimensió que té a veure la sexualitat i amb el gènere, no? I és cert, o sigui, hi ha una idea que la mantenen actores que han treballat molt aquesta idea i és que eh, la sexualitat de les dones ja coneixent ser la Inquisició, les bruixes, no? quan les, quema, les cremaven, no? perquè difamaven o perquè copulaven el diable. O sigui, la sexualitat de les dones sempre ha sigut no? un mecanisme de repressió, eh? d'inhibició en les dones. No? La sexualitat viscuda només per la reproducció i, pel matrimoni, la fidelitat. No? <laughs> Cosa. pues, eh, l'alarma ja... Vale. Llavors aquesta sexualitat, bueno, té a veure el tema de l'estigma, no? Les dones que, que fan el treball sexual mm, eh, d'alguna manera no són dones que compleixen no, el mandat social, no? de ser dones fidels, més pures, més castes, sinó que elles no venen potser tot el seu cos, el cos, sinó que venen un servei sexual i sobretot quan tenen una certa autonomia més de poder-lo decidir. A veure, de la decisió és una mica particular, la decisió, eh? eh, qui de nosaltres decidim, no? qui de nosaltres tenim capacitat de decidir coses. Depèn, no?, aquest és altre context, donar més llibertat per decidir. Però eh, el mandat, el mandat social de les dones, no? que no són bones dones, no? normalment sabem que la paraula puta sempre és una paraula molt estigmatitzada. Doncs igual passen aquestes dones. Aquestes dones, o sigui, estan també molt invisibilitzades perquè elles no són capaces de donar la cara, de reivindicar, diguéssim, s'amaguen, s'esconden, no? s'amaguen, perquè en el fons no volen que la seva família sàpiga què fan, no? no volen dir-li als seus fills què estan fent, no volen que les coneixen en el seu país, no? malgrat quan moltes famílies a Romania, o sigui, moltes dones d'aquestes provenen d'entorns rurals o no tan rurals, però mm, elles saben què venen a fer, prostitució aquí, perquè ha vingut la, la germana, la prima, perquè hi ha unes xarxes, hi ha unes xarxes que són els eh, proxenetes, potser s'hauria d'estudiar millor aquesta figura, no? perquè dins del proxeneta, igual que dins de les dones, hi ha una gran variabilitat, és com els, els que tenen els clubs, no? però hi ha una gran variabilitat. En el fons també en, en Romania la mateixa situació de, de pobresa o de, de necessitat fa que bueno, que molts homes o algunes dones es posin que són les màmiques o són els proxenetes, es posin a treballar per conduir, per portar les dones aquí no? i, i assegurar-les un espai perquè treballin. Clar, això són homes, poden ser dones. No? Llavors, eh, o sigui, és un continu, no? és una cadena també no? de, de precarietat, d'una situació en la, que, en la que venen, en la que estan, mm, i a més a legal, a partir de que hi ha moltes lleis, jo el de legal no l'acabo d'entendre, no? O sigui, hi ha moltes... Es diu que és legal la prostitució aquí, però hi ha moltes lleis que també regulen això, no? La llei de seguretat ciutadana, Corcuera, eh, les ordenances, la llei d'estrangeria... Es parla de molta legalitat, però en el fons sí que hi ha molta legalitat eh? a l'hora de, de considerar aquest fenomen. I bé, aquestes dones sí que tenen un gran estigma, jo, per exemple, una de les coses que he vist és que les dones que s'atreveixen a, ehm, a dir no? que ja s'han fet prostitució, que donen la cara i que estan reivindicant no? Mm, algunes condicions, no? més de, de, de possibilitat, no? d'estar de, en condicions més dignes no? en, en el treball que han de fer. Doncs jo considero que tenen molt valor, perquè elles estan donant la cara davant d'un fenomen no? que les estigmatitza moltíssim és que diuen que no, elles no volen donar la cara, no volen sortir en fotos, no volen que ningú les reconeixi. És més, com una doble vida no? que porten, això de fer treball sexual. Mm. Bé, doncs, eh, què diria? No sé, hi ha més coses, eh? Però jo, de totes formes, penso que, mm, bueno, eh, que en aquest tema mm, jo també soc abolicionista, en realitat, soc, soc abolicionista i m'agradaria que tot això no fos d'aquesta manera. Però penso que... però soc també legalista. He arribat a partir del temps a pensar que necessitem mm, algun tipus de llei, algun tipus de... alguna cosa que ens pugui servir per regular, regular, no seria regular, sinó perquè aquestes dones puguin tenir uns certs drets, és a dir, no consten, no existeixen, no tenen... O sigui, hi ha associacions que treballen en la zona, treballen molt poc, són molt assistencials i està molt bé, hi ha una taula de prostitució amb professionals no? que intenten fer coses. I això està molt bé a nivell local, treballar-ho, no? Està molt bé perquè assisteixes, perquè pots donar una cartilla de la seguretat social, que puguin anar al metge, malgrat moltes no volen anar al metge amb cartilla de seguretat social, prefereixen pagar-lo si poden perquè no volen ser controlades eh? per, per la por que tinguin, de ser expulsada o retirar els fills. Val? Serveis socials, aproximar-se a serveis socials, quan el Covid o la Creu Roja, pràcticament van molt poques dones. Eh? Intenten doncs, sobreviure amb, els seus recursos. Eh? Eh, llavors jo sí que sóc abolicionista, perquè penso que no m'agrada que la situació sigui d'aquesta manera. Però d'altra banda, és que penso, soc paradògica, no sé per dir ara en dia, eh? no, ho, ho penso, soc paradògica per treure una mica això, perquè... Però és que l'abolició diu regular, eh? bueno, regular, también es de hablarlo porque perquè yo que hay leyes, no? Que toda tota aquesta situació, no? en aquel momento la llei Montero, que se dijo, no? Bueno, que eh, aparte de la ley de libertad sexual, o sea, decir abolicionista no hay que decir que no hagamos nada, ni no, no, no, no, no. Hay que hacer leyes que marquen qué se aborda, ¿no? cómo se aborda el fenómeno, no solamente con las mujeres, por supuesto, en el reconocimiento de derechos, pero no en el reconocimiento del derecho de los tíos a, mantener eh, intacto un sistema. O sea, como una ley, ¿no? que ahora es el debate que hay en el Ministerio de Igualdad, que está en Madrid y que está ahí un, un trabajo, o sea, cómo se abordan las diferentes dimensiones de este fenómeno y poniendo a la mujer en el centro y los derechos de las mujeres en el centro, porque si no lo que estamos defendiendo es los derechos de los tíos, perdón, con los derechos de los tíos a poder eh, eh, libremente eh, acceder a la prostitución. Y eso creo que es lo que, lo que está, o sea, el tema de puta no está estigmatizado por las mujeres que están en situación de prostitución. Es un elemento clave del sistema patriarcal para, para, para o sea, lo que tenemos que estigmatizar es a los puteros. O sea, el tema no es estigmatizar a las putas, o sea, todas somos putas para ellos, perdonad, y en este momento con el porno todos somos unas putas, o sea, un pedazo de zorra y puta, perdonad que hable así. O sea, porque ahora el, patriarcado actual no necesita la distinción de santa y puta, eso ya acabó, todas somos putas, o sea, lo que hay que eh, decir es que tú eres, o sea, lo que el estigma está en ti, que estás aprovechando en el cuerpo y la vida de una mujer, de las precariedades, de todas estas vulnerabilidades, de los putos, perdonad, latin lover, que lo que hacen es engañar, em, seducir eh, a, a las mujeres que están en situación de pobreza y de precariedad enamorándolas ¿no? y trayéndolas a las redes. No es una tirano solo, hay cientos de tiranos, hay cientos de mujeres. No solamente están las supervivientes que dicen regular, sino hay todas las cientos y miles de supervivientes alrededor del mundo que están diciendo he estado ahí y eso es el horror. O sea, todas las voces, dentro de la prostitución también hay voces, no solamente están las voces de, eh, no sé, del sindicato otras, que también es legítimo, están las voces de muchas mujeres que han estado ahí. O sea, tenemos que ver ¿Cuáles son esas redes? Tenemos que señalar a esos, a, eso a, Nela, a, los empresarios que se llaman, tienen la desvergüenza de, llamarse empresarios de los clubes de alterna y del sexo, empresarios que así se presentan. O sea, hay que señalar a toda esa gente, hay que señalar a la industria, hay que señalar, o sea, cómo hacemos con todo ello. O sea, cuando decía, no podemos vivir en la hipocresía y decir, no, o sea, como esto lo que pasa en la Junquera o pasa en todas las ciudades, es que en Cataluña, eh, esto fue una de las, de las movidas de, los últimos periodos de Pujol como presidente, es eh, no regular la prostitución, pero sí los locales que les llaman ¿no? de, ocio y quiebra, pero con, con habitaciones anexas. ¿Sabéis? Está la triquiñuela, ¿sabéis? Que te ponen ¿sabes? Eh, justo de ocio nocturno, no sé qué, musicales con habitaciones anexas. Porque justo hace muy poco he tenido que analizar todo eso con las compañeras turistas. Una cosa, una cosa que, que ya ya ho eh? Ya Sí, una cosa sí, Ah, perdona. Vale, sí, sí. No, de de sé que tengo un problema la a y sobre todo es que yo mm, que digo en otras, no es la industria del rescate. La industria del rescate. Laura Agustín. La industria del rescate es decir, eh, pensem que les dones, que aquestes dones que estan, a part que no tenen molta veu, que són molt subalternes, tampoc és des de, pot ser dels dels feminismes, hi haurien d'incorporar molt més, participar molt més. Quan hi ha alguna dona que està més activa, o sigui, la seva experiència. És a dir, perquè la llibertat de les persones no és una llibertat o sigui, neocapitalista, neocapitalista en el sentit que en tenim jo soc lliure per fer el que em doni la gana, no? sino es una libertad me no sé, desde el socioconstruccionismo, desde la subjetividad, desde las experiencias, es una libertad. Pero yo pienso que la de estas donas no está muy considerada, y a més en aquel amagament no? Eh, que es produeix, no? en, en, aquesta, en aquest eclipse no? ellas, no está muy considerada. Yo creo Una que en cosa es sentido... considerarla su voz y invitarla a que tengan voz. Y otra cosa es lo que yo también creo que es una vergüenza, sinceramente, es dejarle a ella el peso de lo que hay que hacer con la constitución De verdad, o sea, dejarla que se tenga que ser las supervivientes de un y a cabo, quien tenga sabe que, eh, aparte de lo difícil que es, de lo duro que es, de los estigmas, de las condiciones, ¿sabes? Que nosotros digan, ah, no, no, entre ellas, entre ellas, que digan. O sea, una, una cosa cómo damos voz a la diversidad y a las voces que están ignorada y precarizada, y otra cosa es la hipocresía nuevamente, decir, no, esto, la superviviente, las mujeres que defienden el trabajo sexual, o las, ¿no? Creo que eso, o sea, porque esto me interpela a todas, ¿eh? o sea, estos datos que decía Marta, los eh, cuatro de 10 consumidores, la industria, estos que se están enriqueciendo en la frontera y a todo todo eso no son solo ellas, o sea, no las podemos dejar en ellas, perdona.